الإمام القرطبي يقول katika tafsiri yake ya hii هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم aya hii ni dalili ya ulazima wa kutafuta ilmu ilmu hii ya sheria ndugu zangu waislamu jambo la ilmu ni jambo la kila muislamu anatakiwa aweke mbele ya macho yake ibada hii ya ilmu iwe ni mwanamume au mwanamke mdogo na mkubwa muungwana na mtumwa aweke mbele ya macho yake atilie umuhimu mkubwa jambo hili la ilmu ya kisheria ndugu zangu waislamu mtu hawezi kupata mafanikio ya dunia na akhira isipokuwa kwa ilmu hii ya kisheria mtu hawezi kupata furaha ya dunia na akhira isipokuwa kwa ilmu hii ya kisheria na ndugu zangu waislamu ilmu ya kisheria ni ibada inayompeleka mtu peponi elimu hii ya kisheria ni ibada rahisi ambayo inampeleka mtu peponi fi sahihi ya bidawud wa tirmidhi wa ibn maja an abi darda رضي الله عنه في الحديث الطويل وفي أوله قال صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna mwenye kufuata njia hali ya kuwa anataka kwa njia hiyo ilmu Allah atamsahilishia njia ya kwenda peponi Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea kwamba ibada ya ilmu ndiyo njia rahisi ya kumpeleka mtu peponi kuliko kufanya ibada bila ya ilmu kufanya ibada bila ilmu ni njia nzito ya kwenda peponi kwa sababu anayefanya ibada bila ilmu anabahatisha ibada zake hafanyi ibada zake kwa uhakika kwamba ndivyo inavyotakiwa kwa sababu amesoma anabahatisha na kubabaisha ibada za Allah wakati halitakiwi hilo kwa muislamu kwa hiyo ibada ya ilmu mtume ame, ametoa ahadi kwamba ni ibada rahisi ya kumpeleka mtu peponi kwa sababu mtu wakua, ukiwa na ilmu unafanya ibada kama zilivyofundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na ndivyo inavyotakiwa ndugu zangu waislamu mtu asiye na ilmu mjinga mjinga jambo la sunna analiona ni bid'a na jambo la bid'a analiona ni sunna kwa sababu hajui jambo la haki analiona ni batil na jambo la batil analiona ni haki hajui au wanafanya anafanya sawa kwa sawa sunna na bid'a ni sawa tu haki na batil ni sawa tu wote ni waislamu kwa sababu gani hajui ni mjinga hajasoma ndugu zangu waislamu elimu ni nur elimu ni nur kwa aliyesoma elimu ni mwangaza wa kumtoa mtu katika giza kumpeleka kwenye nuru ya ilmu yakulu Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakadhalik auhaina ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al-iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم na hivyo hivyo tumekupa wahi hii Qur'an kwa sababu kwa amri yetu wewe ulikuwa hujui nini kitabu ulikuwa hujui iman lakini tumeijalia hii Qur'ani ni nur ni mwangaza nahdi bihi man nashau min ibadina tunamuongoza kwa Qur'ani tunayemtaka katika waja wetu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wewe unaongoza kwenye njia iliyonyooka الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله katika tafsiri ya aya hii يقول سماه روحا Allah subhanahu wa ta'ala ameita Qur'ani ni ruh wakadhalika auhaina ilayka ruhan min amrina samahu ruha lianna bihi yahya bihi aljasad kwa sababu kwa, kwa ruh kwa roho mwili unapata uhai mwili unapata uhai ukiwa una roho كذلك والقرآن تحيا به القلوب والأرواح وقرآن zinakuwa hai nyoyo na roho watahya bihi masalihu dunya wal akhirah na pia yanakuwa hai maslaha ya dunia na akhira kwa Qur'an قال لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير الإمام السعدي رحمه الله أنا مليزيه kwa sababu ndani yake ndani ya Qur'ani kuna kheri nyingi na kuna ilmu nyingi idhan ndugu zangu waislamu elimu ni nur kwa mwenye ilmu elimu ni mwangaza unaomtoa mtu katika giza la ujinga kumpeleka katika nuru ya ilmu ndugu zangu waislamu muislamu anahitajia zaidi ilmu hata kuliko mwili unavyohitajia chakula na kinywaji Muislamu anahitajia zaidi awe na ilmu hii ya dini ya kisheria kuliko mwili unavyohitajia chakula na kinywaji. Haya ni maneno ya Imamu Ahmad rahimahullah. Yakulu rahimahullah, annasu ila lilmi ahwaju minhum ila taami washarab, watu wanahitajia sana elimu kuliko chakula na kinywaji. Qal ar rajula yahtaju ila at-ta'ami wash-sharabi fi al-yawmi marratan aw marratayn wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi al-imamu Ahmad rahimahullah yaqul kwa sababu mtu mtu anahitajia chakula na kunywa kwa siku mara moja au mbili unaweza ukala vizuri sana asubuhi mpaka kesho unaweza ukala vizuri sana mchana mpaka kesho huhitajii tena lakini ilmu mtu anahitajia kwa idadi ya, ya pumzi zake لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين لكن وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه mahitaji ya muislamu kwa ilmu ni kwa idadi ya pumzi zake kila wakati muislamu anahitaji awe na ilmu popote alipo awe nyumbani awe barabarani awe sokoni awe dukani anahitaji ilmu ya sheria hii ilmu ya dini ndio itakaomnusuru ndiyo itakaomnufaisha ndiyo itakayempa manufaa ya hapa duniani na akhira wallahu alam alhamdulillah rabbil alamin وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu waislamu ibada hii ya ilmu ni ibada aliyoiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoamrisha ibada nyingine ibada ya ilmu ni ibada ambayo Allah ameiamrisha kama alivyoamrisha sala kama alivyoamrisha siyam kama alivyoamrisha zaka na haji pia ibada ya ilmu ameiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala yaqul فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake na kumwamrisha mtume wake na ni amewaamrisha umma wote anamwambia jua kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir lidhanbik taka msamaha kwa madhambi yako walilmuminina walmuminat watakie msamaha waislamu wanaume na wanawake wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum Allah anajua mnavyokwenda na mnavyorudi na anajua mtakapofikia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala fa'lam jua ni amri ya ilmu ndugu zangu waislamu hii ni amri ya ilmu anatuamrisha umma wote tuwe na ilmu tusome ilmu ya sheria alimamu imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi wada unwanan wada baban unwanuhu bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal al al-Bukhari katika sahihi yake ameweka mlango unwani yake ameita huu ni mlango ambao ni ilmu kabla ya kusema na kufanya vitendo vyovyote vya ibada ilmu kwanza alilmu bab alilmu qabla alqawli walamal الإمام ابن المنير رحمه الله أكفن شرح عنوانه هي الإمام البخاري قال لأن العلم شرط لصحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به kwa nini Imam al-Bukhari ameweka mlango huu bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal yakulu ibn Munir kwa sababu ilmu ni sharti ya kusihi qaul na amal ni sharti ya kusihi maneno ya ibada na vitendo vya ibada havisihi isipokuwa kwa ilmu fala yu'tabarani illa bihi maneno na vitendo vya ibada havizingatiwi isipokuwa kwa ilmu fala yu'tabarani illa bihi ndugu zangu waislamu Aya hizi zote zinatuwajibisha waislamu tusome elimu ya kisheria elimu hii ya dini na sio lazima mtu awe shekhe awe ni alim hayo ni manzila makubwa kwetu sio lazima lakini tusome ili tujue tusibabaishwe tusidanganywe kwa sababu wajinga wanadanganywa wajinga wengi wanadanganywa na wale maulama su maulama waovu wanadanganya wajinga lakini mtu aliyesoma akajua hawezi kudanganywa ndugu zangu waislamu kwa tunatakiwa tusome ili tusidanganywe na hao maduati wa ovu ndugu zangu waislamu ilmu hii ya dini ina fadhila nyingi ilmu hii ya kisheria ina fadhila nyingi na mtu mwenye kupewa ilmu hii amepewa fadhila nyingi na faida nyingi يقول الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الله نمبا حكمة أنا يمتاكا نمويني كوبيو حكمة آمي بيو خيري نيني نيني حكمة ابن قتيبة الدينوري رحمه الله أنا سمع الحكمة إصابة الحق والعمل به وهي علم نافع والعمل الصالح hikma ni kupatia haki na kuitekeleza haki isabatul haqi wal amalu bih wa hiya al ilmu nafi' wal amalu salih na hiyo hikma ni elimu yenye manufaa na amali njema ndugu zangu waislam ujumbe wa mtume swalla sallam umekusanya mambo haya mawili ujumbe wa mtume swalla sallam umekusanya mambo haya mawili al ilmu nafi' wal amalu salih elimu yenye manufaa hii ya dini na amali njema يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amemtumiliza mtume wake bilhuda wa dinil haq al-allama Sa'di rahimahullah akifasiri neno la Allah bilhuda wa dini alhaq qal ilmi nafi' wal amali salih Allah amemtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam bililmi nafi' wal amali salih kwa elimu yenye manufaa na amali njema liudhhirahu ala dini kulli walau kariha almushrikun kwa ndugu zangu waislamu ni lazima kila mmoja wetu ajitahidi asome elimu hii ya kisheria wala uislamu haujakataza elimu za kidunia haujakataza lakini ujue kwamba elimu hii ya dini ndiyo lazima kuliko elimu hizo za dunia elimu hii ya dini ni lazima kuliko elimu ya kidunia sio lazima lakini haijakatazwa ndugu zangu waislamu mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala aombe ilmu aombe ziada ya ilmu Mtume صلى الله عليه hajaamrishwa na Allah aombe watoto wengi aombe mali aombe nini ameamrishwa aombe ilmu wa qur rabbi zidni ilma ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما sema e Mola wangu nizidishie ilmu Allah anamwamrisha mtume wake aombe hivyo naam mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiomba ilmu kila siku alikuwa akiomba ilmu yenye manufaa kila siku hadithi ya ummi salama radhiyallahu anha fi sahih ibn majah qalat radhiyallahu anha كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعد أن يسلم من صلاة الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كيلا akimaliza صلاة subh بعد ya kutoa أنا سمدوا هي اللهم إني inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala e Mola wangu na kuomba elimu yenye manufaa hii ya dini na amali na, na riski nzuri riski ya halali na amali zenye kukubaliwa ni sunna ndugu zangu waislamu ni sunna kila muislamu baada salati subh kwa kumfuata mtume sallam kusoma dua hii اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى وهذه أهم مقاصد المسلم في يومه هذه الثلاث mambo haya نجيو ndiyo makusudio muhimu أهم أهداف المسلم في يومه قال وهذه الثلاث أيها المؤمنون hiya ahamu maqasidi din au ahamu ahdafi almumini fi yaumihi mambo haya matatu ndiyo malengo makuu muhimu kwa kila muislamu kila siku ilmu nafi wa rizqun tayyib wa amalun mutaqabbal elimu yenye manufaa na riski ya halali na amali zenye kukubaliwa haya ni malengo makuu muhimu kwa kila muislamu katika siku yake ثم قال حفظه الله الشيخ عبد الرزاق البدر قال وأهم هذه الثلاث العلم النافع muhimu zaidi katika haya matatu ni elimu yenye manufaa wa ahamu hadhi thalath alilmu nafi muhimu zaidi katika haya matatu ni elimu yenye manufaa qal li annabihi yumayyizu almu'minu baina tayyibi kasbi au tayyibi rizqi wa khabithihi وبين صالح الأعمال وفاسده الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله anamaliza anasema kwa sababu kwa ilmu yumayizu almu'minu mtu anapambanua muislamu anapambanua kwa ilmu baina tayyibi rizqi wa khabithihi baina riziki ya halali na riziki ya haramu kwa sababu ya ilmu anapambanua hilo wa baina salihil amal wa fasidihi pia kwa ilmu mtu anapambanua baina ya amali ambayo inafaa na amali ambayo haifai ilmu ahamu hadhi thalath alilmu nafi kwa ndugu zangu waislamu ni sunna kwa kila muislamu baada salati alfajr baada